Блокова і Штубова бігали по бараку, наказували заправити нари і виходити на апель, себто вранішню перевірку. А сирена, яку тут називали совою, все вияла, нагадуючи сигнал повітряної небезпеки. На сніданок дали чай з сахарином. Наливши у шлунок до схочу води, бігли на апель. Все треба було робити швидко, бігом. На апель в'язнів вишикували під лінійку, мов солдат. Попередили, що належить стояти струнко, не рухатись, не поправляти на собі одягу. Та ось одна необережно нахилилась, і нагайка наглядачки полоснула її по спині. Це головна наглядачка Доротея Бінц, що завжди приходила оглядати новоприбулих, вправлялася в ударах нагайкою з усього розмаху. У дівчини крізь плаття проступили криваві смуги. Вона ковтала сльози, не сміючи підняти руки, щоб витерти їх. Наглядачки, їх тут звали ауфзерками, рахували довго і нудно. Щось записували, рахунки не сходились, то почали перекличку спочатку. Блокова сказала: якщо когось не дорахуємось, то стоятимете і до вечора. напель дозволялось приходити тільки в жакеті, одягненому на ситцеве плаття без рукавів, і в дерев'янках на босу ногу. Хоч би це була і холодна осінь чи зима, однаково ніхто не мав права ні натягти панчохи, ні закутатись в теплу хустинку. Якщо хтось від болю чи кволості зігнувся і, не стояв шерензі по команді струнко, наглядач бив в обличчя кулаком. На руку задягався залізний кастет з фашистською емблемою, яким можна забити людину до смерті. Новачки, звісно, не знали усіх цих правил. Ранок був холодний, і Оксанка підв'язала платячко стяжкою, якій пощастило приховати коли стригли волосся. Наглядачка схопила її за голову, нагнула до бетонованої підлоги і кілька разів стукнула об підлогу так, що на лобі вискочила величезна гуля. Оксанка схопилась за голову, в голові шуміло. Першим бажанням, коли опам'яталась, було кинутись на аузерку і вчинити з нею так само. Але Марійка міцно стиснула її за руку і зашепотіла Благаю тебе, стримайся, заради мене, заради твоєї мами, благаю, для помсти ще не настав час. І Оксанка зціпила зуби. Знову завила сова. В'язні інших бараків йшли на роботу, а карантинний блок знову повертався в своє приміщення спальні заходити не дозволялось до восьми годин вечора. Отож сиділи дехто відшукав собі місце. Оскільки барак був перенаселений, за столами сиділо вдвічі більше людей, ніж належало. Отак і висиджували цілий день при столі, хто встиг зайняти місце, а решта розміщалася де могла в коридорах, в умивальнику чи навіть в туалетній кімнаті. А що цілий день вистояти на ногах було не сила, то сідали на підлогу, де стояли. Тут лунали російська і французька, білоруська і польська, чеська та італійська мови. На мигах встигли порозумітися ті, хто не знав мови своєї сусідки. Кожному хотілося знати, що це за табір, що жде їх завтра, після того як вийдуть з карантину. Те, що дівчатка почули і побачили в таборі у перші ж дні, настільки розхвилювало їх, що кілька ночей вони не могли заснути. Карантинний блок більше на апель не виводили, але в сусідніх блоках, відгороджених від карантинного тільки колючим дротом, відбувалися щоденні апелі, і в'язнів щоранку ставили в кілька шеренг перед бараками. Для хворих і кволих ніяких винятків не робили. Одного разу в сусідньому бараці двох не дорахувалося. Виявилося, що стара жінка заховалася під нарами, не розуміючи, на яку небезпеку наражається. Іншу знайшли в туалеті і, побивши, витягли на апель. Ту під нарами довелось шукати довго. Нещасно сподівалася, що перебуде там день і відпочине була вже такою кволою, що працювати все одно б не змогла. На пошуки кинулась і старша наглядачка табору Доротея Бінц. Ця молода і зовні навіть вродлива жінка наводила жах на весь табір. Вона могла без причини заради власної втіхи відшмагати когось із в'язнів нагайкою, а у себе в кабінеті шаракнути по голові з сільцем, прес-пап'є усім, що тільки натрапляло їй в цей час до рук. В'язні розповідали, як одного разу Доротея Бінц, приїхавши в ліс на велосипеді, встигла помітити, що жінки розмовляли між собою. Бінц накинулась на них з кулаками, а коли одна з невільниць почала їй суперечити, вхопила кірку, що лежала поруч, і забила її до смерті переїхала покарану велосипедом і подалась до табору, навіть не глянувши на свою жертву. Вийшовши з канцелярії, старша наглядачка помітила, що один з бараків надто довго затримався на апелі. Дізнавшись, у чому справа, сама кинулась розшукувати жінку. Коли з барака вивели хвору стару чешку, сказавши, що вона сховалась під нарами. Доротея Бінц з піною на губах кинулась на неї і наказала покарати перед усіма нагаями. Перших же ударів худа і виснажена жінка не витримала і впала на землю. Тоді Бінц нацькувала на неї вовкодала, який рвав її плаття, кусав і відбігав, а його знову і знову нацьковували на нещасну. Раптом пролунав крик. Люди не встигли опам'ятатися як пес відгриз жінці руку і відніс її до ротеї Бінц. Та гидливо відкинула закривавлену руку вбік. Тут пролунала сирена, сповіщаючи про кінець апеля і вихід на роботу. Після двогодинного апеля в'язнів погнали на роботу, а нещасна жертва лежала на подвір'ї. Здавалося, про неї всі забули. Та ні, про цю жінку не забули. В'язні тільки й говорили про неї, ідучи на роботу, і вирішили між собою, що неодмінно помстяться за неї наглядачці, яка нацьковувала на неї вовкодава. Потім дівчата дізналися, що жінку, яка спливла кров'ю, хоч із запізненням, віднесли до ревіру, наклали на руку пов'язку, і вона ще якийсь час прожила, доки не потрапила на. Хімель транспорт. Так у таборі називали транспорт смерті.